قل رب إما تريني ما يوعدون سيما مولا وانغو مليزي وكنيونيشا عذابو وليؤهدوا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين مولا وانغو مليزي usinijalie katika watu madhalim hao wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tuliowaahidi idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun kinga maovu kwa kutenda aliyomema zaidi sisi tunajua wayasemayo wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin nasema mola wangu mlezi najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani wa a'udhu bika rabbi رب أن يحضرون Na najikinga kwako Mola wangu mlezi, wasinikaribie. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti husema, Mola wangu mlezi, nirudishe. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Ili nitende mema sasa badala ya yale niliyoyaacha. Wapi? Hii ni kauli aisemayo yeye tu. Na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بس التبوبوليز وبراغومو هابو هاو تكوي بو جماعة بين ياو سيكو هيو ولا هاو تاوليزانا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Ama wale ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasirun أنفسهم في جهنم خالدون Na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi au ndio waliozitia hasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Moto utababua nyuso zao nao watakuwa na nyuso zilizokunjana alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun je yeah, hazikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين watasema Mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea Rabb ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Mola wetu mlezi, tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Atasema Mwenyezi Mungu, tokomeni humo wala msinisemeze innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna آمنا lana warhamna wa anta خير rahimin Bila shaka lilikuwapo kundi katika waja wangu likisema Mola wetu mlezi tumeamini basi tusamehe na uturehemu nawe ndiwe mbora wa wanaorehemu fattakhadtumuhum sikhriyan hatta أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Lakini nyinyi mliwakejeli hata wakakusahaulisheni kunikumbuka. Na mlikuwa mkiwacheka إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri. Bila shaka hao ndio wenye kufuzu. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Atasema, mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Watasema, tulikaa siku moja au sehemu ya siku. Basi waulize wanaoweka hesabu. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Atasema, nyinyi hamkukaa huko duniani ila kidogo. Laiti ingelikuwa mnajua. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Je, mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa fataala Allahu almalikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki hapana Mungu ila yeye مولا ملزي وعارش تكوفو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه innahu la yuflihu alkafirun, na anayemwomba pamoja na Mwenyezi Mungu, Mungu mwenginewe ana ushahidi wa hili. Basi bila shaka hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi. Kwa hakika makafiri hawafanikiwi. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Nawe sema, Mola wangu mlezi, samehe na urehemu, nawe ni mbora wa wanaorehemu. الله أكبر الله أكبر لا Allah. Ewe nabii sema, ukiwateremshia adhabu uliyowaahidi hapa duniani na nipo pamoja nao. Basi na kuomba usinifanye mwenye kuadhibiwa pamoja na makafiri waasi. Na sisi tunaweza kutimilivu kukuonyesha adhabu tuliyowaahidi ikiwateremkia. Basi wewe tuwa ujue kuwa tutashinda. Wewe endelea na wito wako na ukabili uovu wao kwa vitendo vilivyo vizuri kama kusamehe au vinginevyo. Na sisi tunajua vyema wanakutaja vipi wewe na wanavyousema kwa ubaya huo wito wako kwa uovu na uzushi. Na sisi tutawalipa kwa hayo. Nawe sema, ewe Mola mlezi, najilinda kwako na wasiwasi wa mashetani wasiniingilie katika nafsi yangu kwa vitendo visivyo kupendeza. Na ewe Mola mlezi, Najilinda kwako, wasiwe nami katika kitendo chochote, ili kitendo hicho kiwe kimetakasika, safi kwa ajili ya ridhaa yako tukufu. Wanaendelea kuwakanusha mpaka utapofika wakati wa kufa, mmoja wao hujuta na akasema, Ewe mwela wangu mlezi, nirudishe duniani ili nipate kufanya amali njema katika mali au wakati niliyoacha Wala ombi lake haitokubaliwa Kwani haya ni maneno anayasema bila faida hayakubaliwi. Na pindi akikubaliwa hatotenda kitu. Na juu ya yote hatorudi kabisa. Kwani mauti ni kizuizi baina yao na hayo wanayotamani mpaka Mwenyezi Mungu atapowafufua. Ukifika wakati wa kufufuliwa, tutawafufua kutoka makaburini kwao. Na hayo ni kwa mfano wa kupulizwa tarumbeta watafufuka nao wamefarikiana. Hapana mtu utamfa ujamaa wake na fulani. Ujamaa Kiswahili maana yake mahusiano ya nasaba sio socialisti. Wala hapana mtu atemuomba mtu kitu cha kumfaa kwani kila mmoja wao siku hiyo atakuwa kashughulika na lake. Amali yani vitendo ndiyo mizani ya kupimia. Mwenye imani nzuri na vitendo vyema atakuwa na uzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu hao ndiyo waliofuzu. Na asiyekuwa na thawabu au vitendo vyenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu, hao ndiyo waliozihasiri nafsi zao kwa kuziuza kwa shetani. Nao wa motoni, wadumu humo. Moto wa nyuso zao, nazo zitakuwa zimekunjana kwa uovu wa mwisho wao. Mwenyezi Mungu anawakemea na anawaambia Aya zangu zilizokuwa zinateremshwa zilikuwa mkisomewa duniani nanyi mkizikadhibisha watasema nao wanakiri makosa yao. Ewe Mola wetu mlezi, maasi yetu yalikuwa mengi ndiyo yakatupatia mashaka na tukawa wenye kupotea tukaiacha njia sawa. Na watasema, Mola wetu mlezi, tutoe motoni na uturejeshe duniani, basi tukirudi tena kwenye ukafiri na waasi basi tutakuwa kweli ni tunye kujidhulumu nafsi zetu. Na Mwenyezi Mungu atawaambia kwa kuwadharau na kuwabeza, kaeni humo kwa madhila na unyonge, wala msiseme nami kabisa. Mimi sikukudhulumuni, bali nyinyi mmejidhulumu wenyewe, kwani waumini wema katika waja wangu walikuwa wakisema duniani, ewe Mola wetu mlezi, tumeamini. Basi tukufirie na uturehemu. Na wewe ndiwe mbora wanaorehemu. Na nyinyi daima mlikuwa mkiwafanyia maskhara mpaka maskhara yenu yakakusahaulisheni kunikumbuka mimi na kuniabudu mimi. Basi hamkuamini wala hamkutii. Nanyi mlikuwa mkiwacheka kwa kenyeli. Hakika mimi hii leo nimewalipa wao kwa mafanikio kwa kuwa waliyavumilia masara yenu na maudhi yenu. Mwenyezi Mungu atawaambia makafiri mliishi miaka mingapi huko duniani? Watasema kwa kuyaona mafupi maisha yao kwa adhabu wanayokuta. Tuliishi muda wa siku moja au baadhi ya siku hivi. Basi waulize wanaoweza kuhesabu, sisi tumeshughulishwa na hii adhabu. Basi Mwenyezi Mungu atawaambia, hamkuishi duniani la muda mchache tu, na lao ingelikuwa mnajua malipo ya ukafiri na uasi na kwamba starehe ya duniani ni chache, mkeliamini na mkati Je, mlidhani kuwa tulikuumbeni bila hikma ndio mkafanya ufisadi katika ardhi na mkadhani kuwa hamtafufuliwa mpate kulipwa? Utukufu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ndiye mwenye kumiliki ufalme wote. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na yeye ndiye mwenye arshi tukufu. Na mwenye kumwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu hana ushahidi wa kumfanya huyo astahiki kuabudiwa. Hakika Mwenyezi Mungu atampa adhabu kwa ushirikina wake bila shaka yoyote. Hakika makafiri hawaongokewi bali watongokewa ni waumini. Nasema ewe nabii ukimlingania Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea. Ewe mwela wangu mlezi, nisamee dhambi zangu na nirehemu. Kwani wewe ni mbora wanaorehemu kwa sababu rehema yako imenea na ipo karibu kwa watendao mema.